Говоріть, будь ласка, коли почуєте зумер. Після короткого зумера запала тиша. Вони просто хочуть нас відчити, сказала Тріліан роздратовано. Що будемо робити? Якщо це не більш ніж запис, сказав Зафод, ми починаємо зниження. Комп'ютери зрозуміло, зрозуміло, відповів Едді. Вони зачекали. Через кілька секунд знову пролунали сурми. За сурмами почувся голос. Ми запевняємо вас, що тільки не зможемо відновити виробництво. Ми помістимо оголошення в усіх ілюстрованих журналах. Наші клієнти знову зможуть замовити усе найкраще, що може запропонувати сучасна географія. Тон голосу змінився на погрозливий. А зараз ми переконливо просимо наших клієнтів облишити планету негайно. Артур оглянув спохмурнілі обличчя своїх супутників. Сподіваюсь, ми послухаємось їхньої поради. Нісенітниця вигукнув Зафад. Нам зовсім нічого боятись. Тоді чому всі напружились? Вони бояться пропустити найцікавіше, відповів Зафод. Комп'ютери приготуватись до входження в атмосферу. Цього разу сурми лунали не так врочисто, а голос був зовсім похмурий. Нас радує, сказав голос, що ви виявляєте таку жваву зацікавленість нашою скромною планетою, тому вважайте наші балістичні ракети додатковою безкоштовною послугою, яку ми надаємо надто настирним клієнтам, а їхні ядерні боєголовки маленьким виявом уваги. Сподіваємось, знадобитися вам у наступних перевтіленнях. Дякую, голос урвався. Піліан зітхнула. Артур розкриготів. Е, ну, здивувався Форд. Послухайте, сказав Зафот, поміскуйте. Це не більше, ніж запис. Мільйонорічної давності, блеф, блеф, розумієте? До нас це не має щонайменшого відношення. А як відносно ракет? тихо запитала Тріліан. Ракет та не сміши мене. Форд торкнув Зафода за плече і мовчки вказав на кормовий екран далеко позаду. Дві срібні крапки набирали висоту ракети. Щомиті вони все більшили і більшили. Будемо сподіватись, що вони не влучать, сказав Форд. Заход дивився на них в подиві. Та це ж грандіозно. вигукнув він. Хтось там унизу намагається нас збити. Грандіозно. Луною озвався Артур. Тепер нарешті ти розумієш, що коїться? Звичайно, відповів Форд за хвилину нам буде капець. Я не про те, а про що? Це означає, що ми на правильному шляху. А чи не можна втекти з їхнього шляху? Зображення на екрані невблаганно збільшувалось. Ракети тепер ішли прямо на них, тож видно було лише їхні боєголовки. Можна запитати, підняла руку Триліан. Ми так і будемо сидіти, склавши руки. Ні, але не будемо втрачати голову, відповів Зафод. І все вигукнув Артур. Ні, зараз ми вживемо ухильних заходів. Заход лише зараз збагнув серйозність того, що відбулося. Комп'ютери, яких ухильних заходів ми можемо вжити, боюсь, що ніяких, відповів комп'ютер. Що? Заходу відібрало мову. Але чому? Якась несправність у системі автоуправління. Бадьоро відповів комп'ютер. 45 секунд до зіткнення. Якщо ви не проти, називайте мене просто Еді. Зафад вирішив вжити водночас кілька радикальних заходів. Гаразд, вигукнув він. Спробуємо привести корабель на ручне управління. А ти вмієш керувати кораблем? запитав Форд. Ні, а ти ні. Тріліан, може, ти вмієш? Ні. Чудово, з полегкістю сказав Зафад. Ми керуватимемо ним усі разом. Я також не вмію, озвався Артур, вирішивши, що саме час заявити про себе на повний голос. Я так і гадав, сказав Зафод. Окей, комп'ютере. Давай ручне управління даю, відповів комп'ютер. Розсунулись панелі, з'явилась клавіатура, вкрита прозорою плівкою поліетилену, загорнена целофаном. До всього цього комплексу ще не торкалася нічия рука. Зафот дивився на нього спантелично чудово, Форде, сказав він. Повний назад і 10 градусів праворуч, чи можна. Щастивом, хлопці, защебетав комп'ютер. 30 секунд до зіткнення. Форд кинувся до важелів, до тих, які хоч трохи видавалися знайомими, і потягнув їх. Корабель важко затрусився, запрацювали одразу всі маневрові двигуни.